Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Վնեսա, Վանեսա Բերթը Արցախի երբեմնի նշանավոր բերտ ամրոցներից մեկն է։ Այն գտնվում է Հադրութի շրջանի 5 հյուրաթաղ գյուղի Վերնամասում, Բարձունքի վրա։ Երկարությունը 125 մետր է, լայնությունը 40-ից 45, բարձրությունը 4-ից 12 մետր։ Ամրոցի մասին տեղեկությունները շատ սուղ են հայտնի չէ կառուցման ճիշտ ժամանակաշրջանը։ Ամրոցը բնականից լավ պաշտպանված է 4 կողմից։ Բերթը շրջապատում են անդնդախոր ձորեր։ Միայն արևմուտքից մի սեռով միանում է Համանուն Վանես Սա Սարին։ Հուշարձանն ունի արևելք-արևմուտք ուղղվածություն։ Ամրոցապատերը տեղադրված են Լեռան շրջագծով։ Այն ունի քարուկիր շրջապարիսպ, երկու բարձր բուրգ ու մեկ դուռ։ Ամրոցի հիմնական մասից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Անտառի մեջ տեղտեղ երևում են պատերի մնացորդներ, հիմքեր եւ կիսակլոր աշտարակներ։ Պարսպի ամենաբարձր մասը աշտարակների կողմն է։ Ամրոցի պատերը կառուցվել են հաշվի առնելով տեղի ռելիեֆը եւ ունեն անկանոն քառանկյան տեսք։ Արևելյան վերնակողմում պահպանվել է 10-ից 12 մետր բարձրությամբ աշտարակը։ Ամենաբարձր կետում երկու աշտարակների արանքում եղել է մուտքը՝ դարպաս։ Երբեմնի ատամնաձև պարսպի ներքին տարածությունը համեմատաբար հարթ է եւ զբաղեցնում է բավականին մեծ մակերես՝ մոտ 300 մետր քառակուսի։ Ամրոցի տարածքում հանդիպում են քարուկիր բնակարանների հետքեր, խրամատներ եւ կրակակետեր։ Իսկ Վերնամասում որպես միջնաբերդ փոքրիկ դղյակ էր կառուցված։ Այնտեղ արկա է նաեւ ժայռի մեջ փորված ջրամբար, որտեղ ջուրը կավե խողովակներով ամենայն հավանականությամբ հասցվել է Բերթի հարավային մասում գտնվող աղբյուր մնացորդներից։ Ինչպես վկայում են ի հայտ բերված խեցեղենի եւ այլ իրերի մնացորդները, այն եղել է ամրոց բնակավայր։ Ամրոցի դիրքը շատ հարմար է եւ գերիշխող։ Այստեղից բացվում է շրջակա լեռների ու կիրճերի գեղեցիկ ամենապատկեր։ Լավ մտածված եւ հմտորեն մշակված պաշտպանական համակարգը թույլ էր տալիս պաշտպաններին դիմագրավել ու դիմակայել մի քանի անգամ գերազանցող ճշնամական ուժերին։ Իր հարմար դիրքի եւ դժվարամատչելիության շնորհիվ Բերթը համարվել է դիզակի մելիքության ազատագրական պայքարի կարևոր հենարաններից մեկը։ Այն միաժամանակ ծառայել է որպես կապող օղակ, քթիր, բերթահոնջ, ցոր, նախազգուշական ու պաշտպանական համակարգում։ Ազդանշանային կապ է եղել մյուս բերթերի համար համար։ Տեղակայված լինելով նախալեռնային ելակետերում ամրոցի կայազորը մշտական հսկողության տակ էր պահում Արաքսից հյուսիս ընկած հսկայական դաշտն ու այնտեղ կատարվող անցուդարձը։ Վտանգի պահին հատուկ ազդանշաններով ահազանգ էր տրվում, որով բնակչությունը կանչվում էր ամրոց։ Բերտն օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։